Urtarriak amazazpi gaur ostirala da eta hau berrion albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste emankizuna, ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi, udaleko gobernu taldeak UPN kaleratutako kaleratu oharrari erantzun dio. UPNRI erantzunaz, gaur kaleratu da gobernu taldearen prentsa oharra horretan, UPNRen hitzak etikarik gabeko manipulaziotzat jotzen dira, eta UPNRen realitatearen ikuspegia deformatua dela baloratzen da nabai eta bilduk gobernu taldeko kidebiek, udalaren egoera ekonomikoak osasun ona duela dirazi dute prentsa oharrean nonetan ere, UPN gainontzeko udaletan naiz foru gobernuan duen gestioak askarra eta penagarria dela azpimarratu dute Kritikak aparte, prentxauar horretan aurreko zazpi urteetan zareniko remanentearen erabilera azaltzen da gobernu taldeko oharra osoki eguzkiplaza.neten irakurgai dago, upeneren oharra xe eta bukatzeko hortxe berriozarko alkatea den Xavier Lasarenitzak upeneren oharrari erantzunez. Ba, upenek daukan eh, oposizioa egiteko moldea pues hori dela ez, beti hartzen ditu gauza batzuk, deformatzen ditu, ematen du eh, itxura bat eh, bueno, eh, beti ere gobernuaren kontra, e, horri ematen dio barniz bat iduritzi, egia dela idurituko balitz, baina e, informazioa erabat manipulatua eta gaizki emana dago. Orduan, bueno, pues hori da zuzen ere duela bi egun atera zuten oharrak erakusten zuena, eta guk atzo e, bueno pues ustekabez horrelako aurkikuntza ikusi genuenean e, egunkarian diario de Navarra nain zuzen ere pues e, behartuta sentitu ginen erantzutera eta bueno udal tal e, gobernu taldeak e, bat egin zuen e, prestatu genuen erantzun bat eta argitaratu da dagoenako eta gure are itestuan agertzen da oso argi zein da eh, eh, udaleko gaur egungo egoera ekonomikoa, ez dauela eh, alarmistak izateko inolako motiborik berriozarko kontua kongi daudela, eta lasai egoteko, eta pixka bat e, desmentitu edo gezurtatu egin genuen, en, eh, este, upenek botatako pues, eh, oar gezurti hori. Nafarrako UGTek metalgintzaren amargarren kongresua berriozarren ospatuko du gaur bertan. Baixabi amargarren kongresu hau berriozarko musika eskolan egingo da entzunaretuan zuzenki eta guitzeko bederatzi terdietan hasi eta arratxaleko zazpiterrietan bukatuko da biltzar runetan Lorenzo Rios idazkari nagusia berraukeratua izango da ziurrasko. asko. Eta maite Ramosen pinturak eta rabian ikus gai. Berriozarko artista den Maite Ramosek atzotik otxailaren 16 bitarte bere pinturak ikusgai utzeko ditu Atarrebeako pilategian eta larun bat igande eta jaiegunetan amaiketatik ordu biak bitarte bisitatu ahalko da erakusketa pilategian kale nagusiko 64 garren zenbakian bisitan doakoa izango da Atarrebeako erakusketa honetan teknika nahasketa zeginiko obrak izango dira erakusgai teknika nahasketa hori guztiz ezberdina da orain artekora erakusketetan egindakoarekin alderatzen badugu. Hemengoan ez dago paisaiarik ez Japoniako aigari kur kristalen abstrakziorik baizik, surrealismoarekin muga-mugan daudenak, emaitza txundigarria lotuta, lortuta barkatu datarbiako erakusketa hau, baino lehen bestein bat erakusketa egin ditu Maite Ramosek, eh, besteak beste Iruñeko Urizuru Galerian, Baionako Euskal Museoan, Senpereko Larralden eta hainbat kulturretxetan ere Xabi Berriozarren auritzen eta Ugarten eta erakusketaz gainera hiru poesia liburu ilustratu ditu Maite Ramosek, Exilio en la Salgas, Gerezi Garaiko Aikuak eta Urbel Azpiko Aikuak. Eta bihar larun batarekin ospatuko da labargaren eguna. Bai, labarga peinak, labargaren eguna ospatuko du bihar herri bazkaria eta jan ostekoarekin mono, monologo ez lagunduriko tartea izango dute atxaldean, txikientzako globoflexia talerra, trikipoteoa eta pintxopoteoa gau aldean, Luzianos show musikariarekin gau izango dute horiek. Eta larun batarekin ere zorrokako bazkiden batzarra. Bai bihar arratsaldeko seietan kuturgunean egingo da zorrokarien asamblada. Honetan aurreko urtearen balorazioa eta urte berrirako planifikazioa egingo da zorrokaria arditxo baita zorroka taldeari. Daokionean zorrokaren egoera ekonomikoa eta euskara sustatzen duten beste taldeekiko harremana ere izango dira aipagai asanbladan eta bestetik zorrokariaren egunta berroita maikagarren alea kalean da xabi. Eta jarraian mendialdea kirol elkartearen baloi sekzioari helduko diogu kirol atal irekitzeko. Onera, dakarkigo asteburu honetan jokatuko diren partiden informazioa, garazi zeinekin eh, hasiko gara. Bai, ba, Xabi gizonezkoen e, eh, horrekin hasiko gara, eurak arangureren kontra jokatuko dute igande honetan, azkuzeko amarretan, mutilbako polikiroldegian, Xabi. Eta neskak e, eh, Nafarrako Unibertsitateren kontra, e, lehiatuko dira larun batean, arratzaldeko saspietan, hementxe, eh, berriozaren. Beno eta besterik gabe gogora ekartzea gainontzeko partien informazioak eh, eguzki kontsultatu daitezkela. Eta eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak garazi? Zerua tarteka oditxu egongo dela, erdi odeiak eta goio odeiak nagusituz. Ego osagaiko aize haul bitzia biliko da, bula gogorrekin eta oso gogorrekin egunaren lehen partean bereziki, temperaturei daukionez, maksimoetan aldaketarik ez, eta gaur xabi aspaldiko partez izotz txikia ingo du. Eta teuruko iragarpena, hotzak datorkigu, eh? eta hau izan da guztia aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar, erratiaren sintonian FM-ko eun puntu edo edo orduoro interneten euskiplaza.neten. Euskiplaza.neten.